imam Ibn Al-Qayyim, rahmetullahi alaihi, ima još da kažemo ljepši govor možda od ovoga. Kaže Ibn Al-Qayyim, kaže, ukoliko ti dođe neko i učini ti neku nepravdu, kaže, ti si preči da se njemu izvineš, nego da se on tebi izvine. Ako ti dođe neko od muslimana, da kažem, znači imaju dva brata muslimana i posađala se, na primjer da kažem, e, ima Haso, ima Huso. I Huso došao i šta Haso načinio neku nepravdu. Da kažemo, udario ga ili rekao ovo ili tako dalje. Ova je preći da traži halal od onoga što mu je učinio zlo. Ko što kaže Ibn Kajim Rahmetullahi. Kaže zbog čega? Kaže zato što je ovaj došao i učinio ti tu nepravdu. Kaže samo radi toga što si ti zaslužio. I njemu je Allah Đalešanu dao vlast na tobom da ti se osvijeti radi nekog griha kojeg si ti počinio. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ Kaže nijedna, nijedna, nijedan musibet vas ne zadesi, a da to nije radi onoga što su počinile vaše ruke. أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم čast da predstavim naša brata Ješada Bulaša, on će nam otvoriti ovo današnje druženje na temu islamskog rastva, dakle ono što nam danas najviše nedostaje i ono što nam inšala treba. Molim Allaha Đelešanu da se koristimo od ovoga predavanja. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زاه لطيفة الله جل شانه لك الصلاة والسلام لبسطنيك الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجا أزوي شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete, bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. A zatim, draga moja braćo, Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas okoristi od onoga što spomenemo od ajeta iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i hadisa iz sunneta njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nas usmrti, a da on sa nama subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan. E, tema ovog našeg današnjeg skupa ovdje, ili da kažemo ovog našeg današnjeg drsa, jeste, kao što su jeli, braća tražila da bude nešto vezano za bratstvo znači, bratstvo u islamu, njegovo značenje, kako treba da izgleda i tako dalje. Ja ne bih želio puno, jel tako, da spominjemo ono ajeta i hadisa vezano za bratstvo, jer mislim da smo dosta, dosta toga slušali i čuli. Pa čuli smo hadisa gdje Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže kako treba da izgleda e, bratstvo među muslimanima, kako musliman treba da bude prema svom bratu, da su kao jedna građevina, zatim da kada su pitanju problemi, da se osjećaju kao jedno tijelo, ako jedan njegov dio nešto ga zaboli, da i drugi dijelovi tijela to osjeti i tako dalje. Međutim, ono e, na što bi ja želio malo više da se danas baziramo, jeste da malo pogledamo u uzroke koje su to stvari koje moraju da se nađu kod muslimana, prije svega tako kako bi došlo do ispravnog bratstva. Pa mi, jel tako, znamo da postoje neki ibadeti koje mi zovemo srčani ibadeti, srčanim ibadetima. Pa tako, na primjer, Ibn al Qayyim, rahmetullahi alaihi, u svom poznatom dijelu Medarđu Salikin, govori o srčanim ibadetima i koje su to stvari koje su obavezne da se nađu u čovjekom srcu. Draga braćo, mi često puta ovako, kad se interesujemo za neki propis, na primjer, pitamo da li je to vađib ili je možda to sunnet ili je to jel haram, jel mekruh i tako dalje. Međutim, u većini slučajeva radi se o nekim vanjskim dijelima. Međutim, kako ta vanjska dijela imaju te propise, da li je nešto vađib, da li je nešto sunnet, da li je nešto mustahab, isto tako stvari srca imaju svoje propise. Pa tako, na primjer, ulema, na primjer, šeheh Ulusan ibn Taymiye, rahmetullahi alaihi među njima, kada, na primjer, govore o zadovoljstvu sa Allahom i Đalešanuhu kadurom. Znači, ne saburom, da čovjek sabura na ono što ga je zadesilo od Allaha Đerlešan. Ne, nego da li je obavezan da bude zadovoljan, ono baš potpuno da bude zadovoljan sa onim što, što ga je zadesilo. Naprimjer, govore da li je ta osobina obavezna da se nađe kod čovjeka ili je to opak nešto što je mustahab. Da li je tevakul, oslanjanje na Allaha Đerlešanu u određenim situacijama obavezan ili je možda pohvaljen i tako dalje. E tako da kažemo svaka osobina, a to su one stvari poniznosti, stvari oslanjanja na Allaha, Đalešanu i drugi, sve oni imaju svoje propise, da li su obavezni ili pak nisu obavezni. I zato, ako hoćemo da govorimo o ispravnom shvatanju bratstva u islamu, onda moramo da se vratimo na jednu stvar koja je vezana samo za čovjekovo srce. A to je etavadu ili poniznost. Znači da čovjek u svom srcu ima poniznost, onu poniznost koja se od nas traži Kur'anom i sunnetom. I kada se ta osobina nađe kod nas, onda dolazi do onog ispravnog bratstva o kojem nalazimo govor i koje se traži od nas u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da bi namali tako da kažemo samo jedan možda dokaz kako treba da bude bratstvo među muslimanima, navešimo samo ajet i sure Al-Hujurat gdje Allah kaže innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum zaistatsu ili samo su vjernici braća pa kaže pa pomirite vaša dva braka ovdje šta hoće prije svega ako bi se vratili na tafsir učenjaci tafsira kažu da se ovdje govori ili da se radi o at-tashbih e o jednom poređenju to jeste da Allah subhanahu wa ta'ala nam poredi kako treba da izgleda bratstvo u vjeri Pa kaže, treba da izgleda isto onako kako izgleda bratstvo, šta? Po srodstvu. Znači, kako se ponašaš prema svom bratu, jer tako koji ti je po krvi brat, isto tako treba da se ponašaš po svom, e, sa svojim bratom koji ti je brat po tvojoj vjeri. I ne samo isto tako, nego čak više. Zbog čega? Zato što vjera jer tako zato što, što veza po srodstvu. na primjer, tvoj brat koji ti je po srodstvu. On, jer tako ta veza, može da bude samo na dunjaluku. Međutim, kada čovjek umre, ta veza prestaje. Međutim, imanska veza koja veže dvojicu ljudi, ona može da bude vječna. Da počne na dunjaluku, a tako, a da više nikada ne završi. I zato kažemo da je ta veza preča nego veza, jel tako, koja te veže sa tvojim bratom, od tvoje majke ili tvojeg oca. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, fa aslihu bejne ahavajkum. Kaže, pa pomirite vaša dva brata. Znači, ako se nekada desilo, da se dvojica muslimana kao pojedinaca, ne kao dvije skupine. Istina je, neki mufesiri kažu da se ovdje odnosi na dvije skupine. Međutim, ispravni ono što kažu da se odnese, ja tako, na dva pojedinca. Pa pomirite vaša dva brata, to jeste ako bi se nekada desilo da se dvojica muslimana posvađaju, onda je obaveza svim drugima šta? Da pomire tu dvojicu muslimana. Ako je to u pitanju, jel tako, kad su u pitanju dvojica šta? dva pojedinca, onda je preći ako su u pitanju dvije skupine. I ovo da kažemo, sa ovim ćemo se zadovoljiti ajetom kada govorimo kako treba da izgleda naše bratstvo. Međutim, mi ako bi se danas malo vratili na našu stvarnost i ako bi pogledali da kažemo kakvi su odnosi, nažalost prvo da počnemo možda od naših samih daija ili naše same oleme, onih ljudi koji nas vode, pa da onda vidimo do ono što bi se reklo pod navodnicima običnih ljudi, da vidimo kakvi su odnosi, vidjet da su daleko od onoga o čemu govorimo ili je tako kako bi trebali da izgledaju. E, zato se vraćamo na onu stvar, a to je, draga braćo, da nije će doći nikada do ispravnog bratstva, osim ukoliko čovjek u svom srcu ne osjeti nešto što se zove etavadu, to jeste poniznost. I na primjer, ako se vratimo, šta je to poniznost? Kako islamski učenjaci definišu poniznost? Na primjer, Ibn Qayyim, rahmetullahi alaihim, u svom dijelu Medarđu Salikin kaže, da je attavadu'u alla tara li nefsike qimetan. Kaže poniznost, prava poniznost, jeste kaže da ti sam sebi ne daješ nikakvu važnost. To jeste da vidiš, da budeš ubijeđen, da ti, da kažemo kao musliman, ne zaslužuješ neku posebnu, da kažemo pažnju. Kaže i onda kaže, ako čovjek sebi E, da kažemo da neku vrijednost ili umjesto pažnje da reknemo vrijednost, znači da ne smatraš sebe nešto posebno vrijednim, kaže jer onda ako čovjek sebe smatra vrijednim, kaže tada ništa nema od njegove poniznosti. Znači ne smatra se, ne misli se ovdje da čovjek treba šta ono da sebe smatra, jel tako evo, nisam ja nikakav vjerni. Nego nemoj sebi davati, nego nemoj sebi za sebe misliti da si već možda od onih koji su ušli u džennet ili za one za koje garantuješ ti da su na pravom putu. Znači vijenik uvijek kada gleda na sebe, treba kako da gleda i da kaže, ama nisam ja nikakav, nisam ja dobar. Ja sam i gori da kažem o toga. Zbog čega se ovo? Zato što, draga braću, ja tako, cilj svakog vjernika kao pojedinca jeste da uđe u džennet. Međutim, može li čovjek na dunjaluku za sebe garantovati da će ući u džennet? Ne može. I šta onda ima da gleda na drugi? i da o drugima govori kakvi su, kada za samog sebe ne zna šta će sa njim biti. I zato, možda kao najbolji dokaz ovoga, jeste hadis kojeg je zabilježio Ebu Davud u svom sunanu, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhum, da Allaho poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao, inna ređule la ja'malu wal mar'atu fi ta'ati Allahi sittina sanatan, thumma jahduruhuma al maut, فيضاران في الوصية فتجب لهما النار Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, zaista će čovjek raditi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala 60 godina. 60 godina provodi u čemu? A? Provodio samo pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala u namazu, u zikru, u ovome i tako dalje. Kaže i žena isto tako. Kaže zatim kada im dođe smrt, to jest onaj period malo prije smrti, kaže jubar rani fil vasije. Kaže ostavit će pogrešan testament ili pogrešan vasijet. To jeste napisat će ovaj nasljeđio toliko, ovaj sljeđio na toliko, samo da bi naštetio nekome od nasilnika. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, fa teđibu lahu mennar, pa kaže pa će im džehennemska vatra postati obavezna. Postaće im vađub. Ko što nekome vađub šta da kanja ili da ovo, kako će tim ljudima koji su učinili tu stvar, džehennemska vatra postati obavezna. Istina je neki mu, muhaddisi kažu za ovaj hadis da u njemu ima slabosti, jer se u njemu nalazi ravija za kojeg neki govori da je ispravan i ispravan. Međutim, u svakom slučaju Ibn Qayyim rahmetullahi alaihi ukazuje na ispravnost, na ispravno značenje ovog hadisa. I kaže tako svaka stvar. Ukoliko je od početka dobra mašla se ide, međutim, pred sami kraj čovjek ubrlja, kaže ništa od tog djela. I kaže, na primjer, čovjek kada je tako, kaže, hoće da obavi namaz, rekne Allahu Akbar, je tako? i mašala skrušen, namazu se, međutim samo jednu sekundu prije nego što će predat selam, šta, izgubimo se abdest. Jel taj ta njegov namaz ispravan? Normalno da nije ispravan. I zato šta? Znači to je pred sami kraj tog čina, taj čin je pokvario i ta stvar mi je neispravan. E isto tako da kažemo čitav ljudski život. I zna, tako vijenik posmatra na svoj život, je tako koji živi na dunjaluku. Da mora da bude u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i da umre, je tako, a da je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato samo ovaj da kažemo hadis je dovoljan čovjeku da kaže koliko u sebi važnost da daje. Iako da kaže zbog čega ja da sebi dajem neku važnost i da sebe smatram nekim, da sam ja neko i nešta, međutim postoji mogućnost da ja šta? Da budem od onih koji će biti u džahannamskoj vatri. Međutim, opet s druge strane, vijeni kada gleda na svog brata muslimana, ili one koji se nalaze oko njega, on se za njih nada. On se za njih nada za možda jedno jedino dijelo koje su radili, da će se njima Allah dželle šanu smilovati. Međutim, kad je on u pitanju, on lično, za sebe se boji za jedan gre da može radi njega da uđe, šta u džahannam. I zato on možda na to upućuje hadis kojeg je zabilježio ima muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže بينما رجل يمشي في الطريق فوجد šeuke gusnin fa aharehu fa šekera Allahu lehu fa gafara lehu. Kaže da je čovjek išao ulicom i kaže ugledao, vidio jednu grančicu koja je ljudima smetala. Kaže fa aharehu pa pomakao tu grančicu. Fa šekera Allahu lehu fa gafara lehu. Pa mu Allah na tome zahvalio, pa mu Allah žele šanu oprosti. Radi čega? Samo radi nekog malog djela, jer tako koje je čovjek imao. I zato, draga braćo, tako ćemo vidjeti ako počnemo od generacije Salafa, do e, ispravnih, one uleme koje slijede prve generacije, vidjet ćemo da su na ovaj način, da kažemo, gledali na sebe i da su gledali na druge. Znači, kada gledam na sebe, bojim se rad jednog grijeha da mogu šta otići u džahennam. A kada gledam na druge, nadam se da će im, inša Allah ta'ala, Allah djela šanuhu prostiti. I ta stvar kada se nađem, onda u čovjekovom srcu neće biti nešto što se zove oholost. Pa se tako prenosi od jednog od selefa, da je išao ulicom, I da je vidio jednu skupinu ljudi koji su bili u haramu. Bili su, bili su sa ženama i tako dalje. I ono, u tom su bili halu. I kad je vidio, kad je vidio, subhanallah, kakav je njihov hal. Znači, taj njihov hal upućuje da on može da završi u džahannamu. A da li vijenik može iza kog da se raduje ako ode u džahannam? Normalno da ne može. I subhanallah, kada je vidio to njihovo stanje, rekao je, Allahu subhanahu wa ta'ala je uputio dovu i rekao je, Allahumma farrihum fil ahira, kema farrahtahum fi dunya. Allahu, usreći ih na ahiretu, onako ko što si usrećio na dunjalku. To jeste, ko što su oni sada, jel tako, misle da su sretni na dunjalku, učini da taki budu na ahiretu. Zbog čega, jer subhana srce jednog vjernika nikada ne može da želi da neko bude u džahannamskoj vatri. I zato, draga vraću, pogotovo ove stvari, kada su u pitanju ljudi, naši bližnji koji se nalaze oko nas, da čovjek povodi računa na koji način se obraća na koji način nešto govori, na koji način im prilazi kada im jašnjava islam. A ne na primjer da čovjek kaže, u mene je babo budala, majka mi vaka, amidža mi vaki, svi, kako se kaže, ne valjaju, jedino on valja. Zar može da gleda onoga koga je čuvao, koga je pravo, koga je preslačio, zar može da se raduje njegovom šta, ako će sutra taj čovjek završiti u džahannamskoj vatri, voli jadu bila da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. I ova stvar, znači ponovo se vraćam, kada se nađe u srcu jednog čovjeka, tada, draga braćo, dolazi do istinskog bratstva. Znači čovjek, tako da kažemo, ako ne vidi, ne vidi za sebe neku važnost i ne misli da je on neka, nekakav bitan faktor, tako da kažemo, neće mu nauditi ako mu njegov brat musliman kaže tako ili tako. Ako mu kaže ovako ili onako. Nego šta, gledat u svakom slučaju da nađe za njega opravdanje. I zato se prenosio da Abdullah ibn Mubarak rekao Al mu'minu yatlubu al ma'adhir والمنافق العثرات kaže vjernik kaže uvijek traži drugome šta traži opravdanje šta god da učini neko drugi od njegove braće muslimana on gleda šta da mu nađe neko opravdanje a kaže munafik onaj kaže koji je munafik kaže on uvijek traži slabosti kod svog brata pa mu kaže a sjećaš se šta si uradio tadita a sjećaš se prije dvije godine ono kako se posramio sa mnom a ono prije dva, tri mjeseca kako sam je pogledao na ulici. Uvijek, je tako šta? Uvijek se čovjeku te neke loše stvari vrte kroz me. Međutim, kad je u pitanju vjernik, subhana, on uvijek gleda svakome da mu nađe neko opravdanje. Znači, nema toga na dunjalu ku kojem on neće naći neko opravdanje. I zato možda smo čuli za onaj hadis u muslimu kojeg je zabilježio muslim od Ebu Horeire, radijallahu ta'ala anhu, da je Isa alaihi salam jedne prilike vidio čovjeka kako krade. I kaže, subhanallah, čovjek krade. Kaže, posle mu rekao čovjek, kaže, I rekao mi se ukro, kaže nisam ukro. Kaže Isa alaihi salam, kaže kezabet ajni wa amantu billah. Kaže ja vjerujem Allaha, ali kaže moje oko mi je kaže slagao. Znači ovaj mu kaže nisam ukro, od nisu ukro, alhamdulillah. Razumiješ, nego moje me oko prevarlo. I zato ima jedna lijepa priča za imama Nevovija, rahmetullahi alaihi, spominje se. Čuli smo koji je poznati imam Nevovi, poznati faqih i šafijskog mezheba. E, prije nego što spominjemo ovu priču, na primjer u šafijskom mezhebu, oni su malo strogi kada su u pitanju riječi, prilikom trgovine ili prilikom poklona i tako dalje. I na primjer u šafijskom mezebu nije dozvoljeno da neko nešto proda ili kupi, osim ukoliko ovaj ne kaže prodajem ti, a ovaj kaže ku, kupujem od tebe. Ili isto tako kada je u pitanju poklona. Ne može ono tek tako da daš, evo ti mobitel, to je to, ne. Nego moraš reći, poklanjam ti mobitel, ovaj da kaže šta, prihvatamo tebe mobtel. U šafijskom mezebu, jer oni su tu malo strogi, i oni tek po tim uslovima prihvataju trgovinu, prihvataju ovaj poklon i tako dalje. I tako spremno si da jedan, jedne prilike imam nevi, a imam nevi je bio šafijskog mezeba, došao na jednu rijeku, na jedno mjesto da se abdesti, imao je na svojoj glavi, da kažemo malo skupocijen turban ili skupocijenu Ahmediju, jel, da kažemo turban, i prilikom uzimanja abdesta skinuo je tu svoju Ahmediju i stavio je pored sebe da se abdesti. I dok se on abdestio, Došao je čovjek i ukrao mu. I počeo da bježi. I sad, subhanallah, kaže imam nevi u sebi, subhanallah, čovjek ukrao. Ako sretni Allah, djela šanuhu sa krađom, šta može da ga čeka? Onda kaže sreti, sjeti se, imam nevi, a, ah, mogu da mu je poklonim. Međutim, kad rekao mogu da mu poklonim, sjetio se da je ustao šta da rekne, poklonio sam ti, a da ovaj kaže, prihvatio sam ti. I počeo da gonja lupa, kaže, e, poklonio sam ti, reci prihvati. Ovaj, trči, prepo se ne zna šta se radi, on dalje ide za nje, hej, razumiješ, poklonio sam, reci kada kabiltu, reci kada kabiltu, prihvatio sam, ovaj ne zna šta se radi, opet trči, on govori, hej, poklonio sam ti, bol Ahmediju, reci da si prihvatio, i čovjek pobjegne. Ali subhanallah, način razmišljanja jednog vjernika čini kako? Da uvijek, kada je u pitanju bilo ko, draga braću, da mu nađe neko opravdanje. I da kaže da to je učinio radi toga, to je učinio možda iz neznanja, uradio. Jer šta? Al mu'min jatlubul ma'azir da vjernik uvijek traži opravdanje kada je u pitanju drugi. I zato, ali tako, čuli smo možda ono izreko domera radijallahu ta'ala anhu, da kaže da treba čovjek od svog brata muslimana da traži 70 opravdanja za određenu stvar. Možda je to uradio iz tog razloga, možda je uradio iz tog razloga, možda je uradio iz tog razloga, tako dalje. Imam Gazali, rahmetullahi alaihim, ima jedan lijep govor kada je u pitanju i 70 opravdanja. On kaže, ako ti dođe čovjek, kaže, zamisli kaže, ako budeš, kaže, čovjeku tražio 70 opravdanja i kaže, ne nađeš mu nakon 70, onda kaže, okreni se samom sebi i reci koliki sam glupan. Kaže, kao da mi je čovjek došao i 70 puta mi se izvinjava, kaže, halali, halali, halali, halali, 70 puta, a kaže, ja neću da mu halalim. Kaže, za, kaže to ne upućuje da je srce šta? Da je srce tvrdo? Normalno da upućuje. Jer tako zami su dođe ti čovjek kaže halal molim te što sam rekao, halal što sam rekao, halal što sam i tako 70 puta, a ti neću dati halalim, nikako dati halalim, samo sudnji da 70 puta ti ništa ne prihvataš, nešto to upuće, subhanallah, da ti je srce tvrđe nego sami kamen. A imam Ibnul Qayyim, rahmetullahi alaih, ima još da kažemo ljepši govor možda od ovoga. Kaže Ibnul Qayyim, kaže ukoliko ti dođe neko i učini ti neku nepravdu, kaže ti si prečin, da se njemu izvineš, nego da se on tebi izvine. Ako ti dođe neko od muslimana, da kažemo, znači imaju dva brata muslimana i posvađala se, na primjer da kažem, e, ima Haso, ima Huso. I Huso došao i šta Haso nači, načinio neku napravdu. Da kažemo, udario ga ili rekao mu ovo ili tako dalje. Ova je preči da traži halal od onoga što mu je učinio zon. Ko što kaže Ibn Kajim Rahmetullahi. Kaže zbog čega? Kaže zato što je ovaj došao i učinio ti tu nepravdu. Kaže samo radi toga što si ti zaslužio. I njemu je Allah Đalešanu dao vlast na tobom da ti se osvijeti radi nekog griha kojeg si ti počinio. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ Kaže nijedna, nijedna, nijedan musibet vas ne zadesi, a da to nije radi onoga što su počinile vaše ruke. Znači, ako ti je neko došao, rekao ti ružno, ako ovo, ako to je radi, radi tebe. I zato, draga braćo, vjernik uvijek traži u sebi, da kažem, u sebi razlog. Znači, nema da kaže u drugom, aha, on je radi toga što je taki, taki, ma nije on baš neke čvrste vjere, nije on baš dobro skonto sunnet, nije on dobro skonto ovo, ne. Nego vjernik, ako ti dođe neko, uvijek kažeš, šta sam ja pogriješio. I zato prenosi se jednog od selefa, da je rekao jedne prilike, kaže, ja kaže, kad počinim neki grije, kaže, ja na ponašanju svog magarca, kaže, osjetim to. Kaže, vidim odmah da moja jahalica šta? Da moj magarac se drugačije ponaša pre meni. Znači, ne samo ljudi, nego svi radi mog grija. Išala da će me Audi sada upaliti ako boda. Jer ne prilike kad sam spomenuo ovo na drsu, samo ja došao, nikakav <laughs> te neće da upalitam. <laughs> da se Allah žele šanu smili I zato šta? Znači, uvijek vjernik, da kažemo, traži, znači, rješenje, da kažemo za te stvari u samom sebi. I zato, na primjer, kada je problem s njegovom braćom, kada je problem sa njegovom ženom, kada je problem sa ovom, znači to uvijek, da kažemo, vraća se na njegov hal. I zato, na primjer, ako ste primijetili, a svi smo sigurno primijetili, na primjer, u suri Al-Bakare, kada Allah Đalešanu govorimo o onim ajetima o razvodu braka, pa na primjer, idu tamo dvitri one, dvitri one strance o razvodu braka, o ženama i tako dalje. Onda odjednom dolazi jedan ajet koji glasi hafidhu ala salavati wa salati lustah čuvajte svoje namaze, a posebno svoj srednji namaz. Samo taj jedan ajet. I onda dolaze ponovo nekoliko ajeta koji govore o propisu razvoda braka. Znači šta prvo ajet o razvodu braka, pa ajet o namazu, pa opet ajet šta o razvodu braka. Kaže jedan dio uleme, kaže ovaj ajet je upravo stavljen ovdje, znači ajet o namazu, je stavljen između ajeta o razvodu braka, kaže da bi se čovjeku dalo do znanja da uzrok onih problema ili da uzrok onoga, da ono što vodi do samom do braka, jeste sami čovjekov namaz. To jeste da čovjek, ako je dobar u svom namazu, da je dobar njegov odnos sa njegovom ženom. Međutim, ako nije dobar njegov namaz, da onda odma dolazi do problema, da kažemo sa čim? Sa njegovom ženom, ili sa njegovom porodcom i tako dalje. Znači, opet šta? Sanje njegovog srca, sanje njegovog ibadeta i tako dalje. I zato, draga braća, pogledajte, na primjer, koliko mi danas, na primjer, imamo ti nek, e, nekakvi problema što se zovu bračni problemi. Na primjer, puno se priča da puno ima među ovom našom rajom da se dešava razvod braka, da čovjek možda udari ženu, da problemi sa djecom i tako dalje. Dobro, znači to su, e, da kažemo, to je jedna činjenica koju mi imamo, da kažemo, u našem društvu. Međutim, opet s druge strane, hajde da se svak možda od nas, kao pojedinac, zapita kakva izgleda njegova atmosfera da kažemo, njegova kućna atmosfera kada je u pitanju učenje Kur'ana. Mi, na primjer, tako često puta kažemo, mi smo na menhađu salafa, alhamdulillah, međutim, opet, opet treba da znamo da kada kažemo ravac ili menhađ salafa, da se to podrazumijevaju, da se tu podrazumijevaju tri stvari. Prvo se podrazumijeva akidat, drugo se podrazumijeva, jel tako, fik, i tri podrazumijeva se ahlak. I zato na šejh šejh Abdul Qadir Anaut rahmetullahi alejhi često puta kada je govori o ome, govorio bi i ponavljao bi ovo da e, čovjek da pripisivanje čovjeka pravcu selefa znači tri stvari. Da čovjek bude selefija u akidetu, da bude selefija u fikhu i da bude selefija u ahlaku. Međutim, govorio je uvijek, kada u pitanju mi i ahlak, kaže tu je malo, malo tako da kažemo oni koji mogu sebe da pripišu selefu. I zato, draga braća, na primjer, da se vratimo na ibadet selefa. I na način kako se, da kažemo, na primjer, selef odnosio u samom ibadetu. Njihovo učenje Kur'ana, njihovi namazi, njihovo ono. Da li poslije toga neko može da kaže, ja sam sada na menheđu ili na pravcu selefa. Na primjer, ako uzmemo one poslanikova, alihi salatu wasalam hadise, kad bi se obraćao ashabima, pa kaže, uči Kur'an, prouči hatmu u svako tri dana. Ili prouči hatmu u svako sedam dana. Hatmu, jel tako, samom sebi, ne misli se mrtvom. E, prouči u toliko dana. I, na primjer, imam nebavi, kada spominje koja je to najveća razlika, najveći period, najduži period, u kojem su prve generacije završavale hatmu, ono što spominje da je to bilo 60 dana. Što znači da su najmanje učili 10 stranica Kur'ana. Najmanje. Znači ono što se prenosi od Selefa, od Ashaba, Tabi'ina i Tabi'ina, jeste najmanje dnevno 10 stranica Kur'ana. Da kažemo čovjek za sebe. Ali hajde da vidimo, na primjer, kako to treba da izgleda kada upitam da čovjek poduči, da kažemo, svoju familiju, da poduči svoju djecu i tako dalje. To je stvar, tako da kažemo, možda gdje je potrebno malo, tako da kažemo, napretka. I subhanallah, pre nekoliko dana slušao sam jedan šeh, jedan poznati dole karija u Egiptu, govori o svom životu. Pogledajte subhanallah jedne lijepe priče. I govori o tome ka, e, kako je njegov, on je sad hafiz Kur'ana, mašala, kirajeta i svega toga. I kaže, e, moj otac je bio veoma siromašan čovjek. I kaže, govorio je često puta svojoj ženi, e, mojoj majici, kaže, ja kada umrem, nemam svojoj djeci šta da ostavim u vasijet. Nego jedino što mogu, kaže, jeste da i naučim Kur'anu na pamet i kaže da budu hafizi. To je jedina stvar koju ja imam. I kaže, moj otac je, kaže, toliko radio sa mnom i toliko me podučavao i da uvijek ponavljam, kaže da sam imao običaj da spavam, da budem usnu, a kaže da učim Kur'an na glas. Kaže, ja spavam, on kaže, učim na glas. Ne u sebi, ne da sanjam, nego kaže na glas, učim. I kaže, onda, kaže, jedne prilike kad se to desilo, kaže, probudio je majku. I kaže, rekao, pogledaj, jakra ul Kur'an u la juhti. Kaže, uči Kur'ana ne, grije, ne griješi. Nema usnu, a nema nijedne teđvinske greške. Pa kaže ona, dobro, kaže, a kaže, kakve veze i da ima i da kaže, pogriješi, usnu, kaže, uči. Kaže, wallahi, lau ahta'a fi harfin, la darabtu fi vajhi. Sjeć tako mi Allah kaže, kaže, kad bi jednu grešku napravio, kaže, šamarčin mu uzveknuo sada. Pogledajte šta, želja, kolika je želja jednog oca da svoje dijete poduči. Jer subhana taki su bili običaj muslimana prije. Ako babo nije hafiz, želja mu je da mu sin bude hafiz. Ako babo nije alim, želja mu je da mu šta sin bude alim. Znači to je ono što je bila želja da kažemo muslimana. I pogledajte šta su sve radili da ostvarete svoje želje. Naprimjer, šeh Abdelkader, rahmetullahi alaih, kada priča o svom životu i tako dalje. Njegov otac je, subhanallah, bio siromašan. I kaže, jedino što je radio, kaže da bi nosio sekiru i kaže da bi, da bi vidio da može da pa nešto drva, kaže to bi radi, kaže što bi zaradio, toga bi živio. Ali kaže, uzo me, dok je bio dijete, kaže za ruku i odveo me kod jednog šeha i rekao je, platit ću ti toliko i toliko da mi ovo dijete podučaješ. Subhanallah, šta znači čovjek, iako samo drva cijepa, ali ima želju da svoje dijete podučite. I zato pogledajte ove, da kažemo, ovakve kućne atmosfere. Znači, koliko ona, tako da kažem, čovjek kada uči Kur'an, zar može, subhanallah, u isto vrijeme i da griješi? Čovjek kada uči Kur'an i po danu i po noću, ono ko što se prenosi od Selefa, zar može poslije toga da griješi? Zar oni ajati, Zar ga sve to neće učvrstiti u njegovom, šta da kažem, vjerovanju? I zato mi često puta, vraću kažemo, kako subhanallah se popušta? kako popuštamo u ovome, kako popuštamo u ovome, kako popuštamo u ovome. Istina je da popuštamo. I Allah, dragi, zna ako ovako nastavimo i još ćemo postu, popuštati. Zbog čega? Zato što neke osnovne stvari koje se nama čine osnovnim, mi brzo preko i lahko preko njih prelazimo. Međutim, ako se osnovne stvari ispravno shvate i ako se čvrsto shvate, neće poslije toga doći popuštanje. I zato pogledajte koliko je poslanika alihi salatu wasalam u samom početku tako da kažemo, podučavao ashabe Kur'anu i kako je slao drugi ashabe u razna mjesta i tečno se kaže yuallimunahumul Kur'an, da podučavaju ljude Kur'an. Ko što je došlo u hadisu muslima, da je postao Mu'az ibn Umayra, Mus'ab ibn Umayra, šta da podučava ljude Kur'an. I kada se te stvari desi, kada čovjek nauči svoju dušu da se dnevno i svaki dan druži sa Kur'anom, neće poslije toga griješiti. I onda možemo tako da kažemo da će tada čovjek tako biti čvrst u vjeri, da će se moći od nje, na njega odnositi onaj hadis kojeg je zabilježio ima Bukhari u svom sahihu i Abu Dawud u svom sunanu od Habbaba radijallahu ta'ala anhu gdje kaže Ahdejna Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mutawassidun fi dhille l-Ka'be kaže jedne prilike smo došli Allahomu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam a on je bio naslonjen u hladu Kabe Pa smo mu rekli, Ela te stansiru lena, ela te do'u lena, kaže, zar u Allaho poslaniće, zar nećeš tražiti da nam Allah Đalešanu pomogne, pomogne, to jeste u Mekanskom periodu, zar nećeš dobiti Allahu Đalešanu, to jeste teško, pa ste dolazi ashab i potužio se šta, da mu je malo teško da kažemo nošenje te njegove vjere. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad kana man, ka, kad kana man qablakum, Kaže, bilo je ljudi prije vas. To jeste, sa poslanicima prije vas. Kaže, ju'ta tabir rađul. Kaže, čovjek bi bio doveden. Fa juhfaru lahu fil ardi. Pa mu se kaže, iskopa rupa u zemlji. Fa ju'ta bil minšari. Pa se kaže, donese pila, donese testera. Kaže, fa juđa'alu ra'suhu šiqajni. Pa se kaže, njegova glava prepolovi na, dvije, na dva dijela kaže fala yasrifuhu zalika an dinihi a sega kaže to ne odvede i ne odvrati od njegove vjere znači neka će mu to biti učinjeno ali šta njegova vjera je jača od svega toga pa kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem wa yu'ta bi amshatil hadid i kaže donesu se poput grabli od božja i kaže potpuno se njegovo meso skida sa njega samo kosti ostanu fala yasrifuhu zalika an dinihi al kaže to šta ne odvodi kaže ne može ga to odvratiti od njegove vjere Tako je teška iskušenja, ali šta? Vjerni kada spozna ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala i kada istinski zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, ništa ne može, jedan jedini propis od njegove vjere, tako da kažemo da odbije ili da mu kaže ne moje radi toga ili ne moje radi toga činti, danas je tako vrijeme ako je čovjek ispravno shvatio vjeru. Međutim, ako nema temelja, ali ponovo kažemo ni osnovni stvari, onda tako da kažemo vjera ide samo jedan po jedan dio ko što u drugom hadisu zabilježe ga ima muslimu sahihu, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam kada govori o teškom vremenu kada će doći, kaže čovjek će je bio dinahu bi aradi mine dunja. Kaže prodavat će svoju vjeru za nešto što je malo vrijedno od čega? Od dunjaluka. Zbog čega? Zato što taj čovjek nema osnove. Ali ako se ima učenje Kur'ana, ako se ima ibadet, ako se ima zuhd na dunjaluku, da čovjek svoje srce nauči da ne teži prema stvarima dunjaluka. Pa se vraćamo. Ovo je jedna stvar koja je obavezna da se nađe u čovjeku čovjekovom srcu. Znači čovjek, ako, da kažemo, ako je daleko od unjalučke uživanja, daleko od žena, daleko od razgoličenosti, daleko od toga, ne samo da se traži od njega da on u svojoj vanštini bude taki, nego se traži da njegovo srce nimalo ne bude imalo sklonosti prema tim vidovima džahilijeta. Znači, ne čovjek da bude, evo mašala, ja sam sad imam kapcu, imam bradu, sad sam vaki i kakav, međutim, u mene srce, subhanallah pa ti što ja nisam tamo neki bandit, pa ti što nisam taki ili taki, pa ti što ja sad nemam, što nisam razbojnik da vodam auta, da vozam auta taka ili takav, volio bi on sad, ili ja da sjednem sad u nekog Mercedesa pa da se malo provoza, pa da kažu ljudi vidi što ima i tako dalje. Znači srce pati džaba, ima tu vanštine, ali srce pati za ti. Međutim, dok šta? Kuna traži od nas nimalo, ama baš nimalo, u srcu ne smije da bude sklonosti prema tim stvarima dunjalku. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala odgaja svog poslanika alaihi salatu wasalam. I šta mu kaže? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا I kaže ti nemoj nikako svoj pogled upućivati na ono što smo i mi dali od dunjalu kada uživaju. Misli se šta tvoj pogled, pogled tvog srca. Nimalo da ide prema onim stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Znači kada čovjek vidi da kažemo razgoličenu ženu, lijepu, mladu djevu, ne samo da kažemo šta, ne samo da kažemo da čovjek obori pogled, nego da nikako nema u svom srcu težnje prema tom stvaru. Zbog čega? Zato što znamo, jel tako, na koji način će biti kažnjavani oni koji čine zinalog na dunjalu. Ko što je došlo u hadisu za bilježu do imam Buhari u svom sahihu od Samura ibn Džunduba, radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadisu opisiva prizore koje je vidio na ahiretu. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam fantalaktu fa idha bejtun mebenijun ala binai tanuri a'lahu dajekun wa asfaluhu vasi'un. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam pa sam dalje nastavio da idem. Pa sam kaže vidio građevinu koja liči na jednu šerpu. Kaže vrh te građevine je uzak, a njeno dno je široko. Kaže wa fihi rijalun wa nisa'un uratu. Kaže u toj građevini su ljudi kaže muškarci i žene koji su goli. Wa tahtahu narun yuqad. A ispod te građevine nalazi se vatra koja goli. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kaže pa kad se ta vatra malo potpali, kaže irtafa'u hatta kadu yahruju. Kaže oni se uzdignu, jel tako, hoće da izađu, ali kaže ne mogu da izađu. Fa idha uhmidat raja'u. Ali kaže kada se ugasi ta vatra malo, oni se vrati. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, pitao sam ko su to? Faqilahumu zunatu. Pa mi je rečeno to su oni koji su činili zinaluk na dunjaluku. Na takav način će biti kažnjavan oni koji su činili šta? Zinaluk na dunjaluku. I ako čovjek zna da oni koji čine to, da će tako biti kažnjavan, zar može da dopusti svom srcu koje obožava Allaha subhanahu wa ta'ala da imalo ima sklonosti prema tim stvarima. Međutim, ova stvar da nego počeli smo da govorimo o tavadu, pa smo malo sad otišli na zuhu, ali vraćamo se mi na ovaj tavadu. Subhanallah, jedne prilike, jedan tabi'in se obraća jednom ashabu, Abdullahu ibn Mas'udu radijallahu ta'ala anhu. U stvari Abdullah ibn Mas'ud se obraća ovome tabi'inu i kaže mu Antum ektharu salatan minna, Antum ektharu صلاة min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wa ektharu ištihadan, ولكنهم أفضل منه Kaže, vi više imate i namaza i ibadeta od ashaba, ali kaže, ashabi su bolji od vas. Govori tabijenu, više vi klanjate namaza, više imate ibadeta, ali su ashabi džaba opet bolji od vas. Pa reći ovaj tabijen, bi ej šeji zbog čega? Kaže, hum kanu ezhedu fi dunja wa arghabu fil ahireti mi. Kaže, oni su na dunjaluku bili veći zahidi i više su, više su imali želju ka ahiretu nego to što vi imate. I zato čovjek u svom srcu ima veliku želju za ahiretu, a malu želju za dunjalukom. Mnogi njegovi problemi su riješeni. Jer kao što kaže Ibn Qayyim rahmetullahi alaihi, da svaki grijeh koji čovjek počini na dunjaluku, da to proizilazi iz njegove ljubavi prema dunjaluku. Šta? Da svaki grijeh koji počini, i zapamte, znači svaki grijeh koji počinimo, to dolazi zbog čega? Radi naše ljubavi prema dunjaluku. I zato ako čovjek šta odstrani ljubav prema dunjaluku iz svog srca, riješio je tako da kažemo pitanje griješenja. A opet s druge strane, ako čovjek znači, vidi i kaže koliko može da se, da kažemo tako pod navodnicima, oholi među svojim braćom ili da sebe smatra važnim nego da kažemo drugog, onda možemo da govorimo o bratstvu i kako će jedno bratstvo biti prema drugom. I zato, draga braćo, vidimo, vidimo ulem od početka, ali tako da kažemo da shaba do tabina i do našeg vremena. Onu ulemu koju su shvatili ibadet i koji su shvatili tawabo, onu koji kada se razilaze u nekim elama i pitanjima, nema da ga to navede da ima loše mišljenje o svom bratu ili da nešto loše kaže o svom bratu. I zato, na primjer, primjer imama Šafije, i imama Ahmeda. Oni su, draga vreću, razilazili u meselama. Čak se razilazili u nekim meselama da je jedan govorio da je to kamata, drugi govorio da to nije kamata. A zamisla, na primjer, ovo, kad se mi ovdje se okupimo i da kažem, ustane neko i kaže to nije kamata. Ovaj kaže, jes to je kamata, nije kamata, jes kamata. Mi odmah rekli, stakfrullah, dozvoli ono što Allah Đelešanu zabra. Oni su ostali tako rekli kamata, hamram, ali određeni vidu je, na primjer, imao jedna tamo poznata mesela, mesela tu la'ina. Na primjer, imam Šafi kaže to je dozvoljno, to nije kamata. Imam Ahmedi, da kažemo, sad druga većina uleme kaže to je zabranje. Razilaju se po pitanju ovoga, po pitanju ovoga, po pitanju ovoga i tako dalje. Toliko se razilazili, a na primjer, imam Ahmed je bio učenik kod imama Šafi. Znači, učenik se sada razilazi sa svojim učiteljem, sa svojim šehom. I dolaze imamu Šafi, kažu, pola onaj se imam Ahmed, pogledaj koliko se razilazi od tebe, ti kažeš takom, kaže tako i tako dalje. Zamislite kako bi se to desilo da kaže među nama ili među našim dajama. Na primjer, dođe ti kaže, pa vidiš ti onaj što kaže, pa dobar je on, ali on malo fula u nekim stvarima, dobar je on, ali... Međutim, oni koji su bili prije nas, pogledajte šta kaže imam šafija. Kaže, kalu, jezuru ka Ahmedu a tezuruhu. Kuntu al fadailu la tufariku menzile. In zareni فبفضله وإن زرته فلفضله والفضل في الحالين لهم كاجي قولي مي بسيچو يتا أحمد إتي نيغا بسيچوش то есть что ти была долази ка се разилазит па каже я реко каже добре особина никада не напуштају њега каже ако он мене посети каже то је његовом добротом ако ја њега посетим то је ради његове доброте каже а доброта оба два случаја иде само њему а доброта оба два случаја иде само њему Međutim, kada, kada sa imam šafija boji, šta za svoj, za svoju vjeru, boji se kako će stati pred Allaha djelašanuhu. Jer tako može da bude od onih koji će pred kraj svog života urati jedno djelo šta i da ode u džehennam, ne do Allaha djelašanuhu. Kad se boji čovjek, razumiješ li, nalazi opravdanje svom bratu i kaže to je radi toga što on vidio tekst tako, što je shvatio tekst tako i tako dalje. I zato, draga braću, da kažemo ta stvar, koliko je bila, da kažemo kod prijašnje uleme, što danas, nažalost, ne, ne nalazimo, kod oni koji govore o Allahu Allahovu ođele šanu u vjeri, koji sebi daju za pravo da kažu da je to propis Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i tako. I zato poniznost u čovjekovom srcu osnovna stvar, da kažem, općenito za ispravno svačanje Allahove ođele šanu u vjeri. I vi ste možda čuli hadis koji ga zabilje žebu Davudu u svom sunanu, hadis je vjerodosno, ko što kaže šeha Albani, rahmetullahi alaihi, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže inna Allahe jeba'athu li hadhihi l-umma على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam da će Allah Đalašanhovo ummetu u svakom stoljeću slati nekoga ko će obnoviti ovu vjeru. Što znači da uvijek u svako stoljeće ima nekog muđedida, nekog obnovitelja. I tako su šeha bin Baz, rahmetullahi alaihi, upitali o šehe koje kaže obnovitelj, kaže vjere u ovom stoljeću. Za koga vi smatrate da se odnosi ovaj hadis. Pa kaže šeheh bin Baz, moje mišljenje, ono koje ja imam, jeste da je obnovitelj vjere u ovom stoljeću šeheh Albani, rahmetullahi ali. I subhanallah, jedne prilike, na jednoj kaseti govore šeheh Albani ovo i kažu, šeheh bin Baz je rekao da si obnovitelj vjere u ovom stoljeću. Subhanallah, šeheh zaplaka. I kaže, ja tako me Allah, žalešanu, to nisam. I kaže, Allahu, nemoj me kazniti za ono što ljudi govori. Ođa'alli khayran mimma yaqulun wa la tu'akhidhni Allahu, ja'alni khayra mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahu čini me boljim nego što oni o meni smatraju, a ne moje me kazniti za ono što oni govore. Subhanallah, kako čovjek šta? Kako vidi sebe? Nisam još preselio, e, još ima šta ono što mora živjeti, mora mu tome ima dobra djela. Možda vam pretekne koje loše djelo, pa da završim gdje? U džahannamu da nas Allah jalla šanuhu od tog sačuva. I zato, znači vidimo jedan respekt koji su imali. Međutim, danas, nažalost, često puta se preko naših jezika, E, spominje neka riječ menheđ, pa kažemo taj brat je tog menheđa, ovaj daj je ovog menheđa, ovaj je ovog menheđa i tako dalje. Znači hoćemo da kažemo da razilaženje među nama u nekoj sitnoj stvari, da je to neki drugi menheđ. I da to nije ahli sunnat vel džemat i tako dalje. Draga braćo, to su samo da kažemo stvari koje nam Allah Đalešanu dolaze od šeitana. I hoće da kažemo ti si neko i nešto, a ovaj tvoj brat nije. Ili ti od kako si došao i počeo pozivati, od tebe počinje sva istorija u Bosni i Hercegovini. Znači, tako čovjek ne gleda na svoju braću. Da je tako ne gleda i na svoje braću. Da, nego ako ima da nešto, nešto ima drugačije mišljenje, kaže, moje mišljenje je tako, a moj brat, da je še da i ta, on ima drugačije mišljenje, a kaže, možete vidjeti ono mišljenje koje on ima i njegove dokaze, možete vidjeti na, pod navodnicima i moje mišljenje koje ja imam. I subhanallah, ja sam bio svjedok da su dolazili da su jedne prilike došli šeha Blukadru, rahmetullahi ali, i pitali ga za jednu meselu. I kaže šeha, moje mišljenje je to i to, moje mišljenje da je to haram, međutim ima ulema koji kažu da je to dozvoljeno. I evo ti, pogledaj dokaz oni koji kažu da je to dozvoljeno, evo ti knjigu, u to i to toj knjizi, na, na to i na toj stranci, to je to. Znači kako poštivanje i respekt i ihtiram onoj prilici kada dođe do razilaža. I zato fa'ala Allahu Đalešanu, mi danas, kao islamska sahva u Bosni i Hercegovini, Mi smo od prilike svi tu svi smo menheđa ahli sunnata val džamaata. I prirodno je da daje li studenti kad se vrate, da je svak od njih učio kod nekog da kažemo svog šeha, da ima neke svoje specifičnosti i tako dalje. I ne smiju ni u kom slučaju te stvari da budu one koji će učin da se raziču. A pogotovo ne da kažemo da se radi neke male stvari, da li ovo mekruh, da li ovo ovako, da li ovo, da kažemo da se diže neka vatra, da se diže neki plamen i onda pogotovo da da dođe do te neke fitne i tako dalje. Ono zašto smo mi danas u potrebi jeste da dođe do jednog ujedinjenja. Jeste da dođe do jednog, neću reći ujedinjenja, ali da sad govorimo o nekom bratstvu, jedinstvu i tako dalje, ono što su komunisti vas da govorili. Nego treba nama samo iskreni srca. Za ovu našu davu, mi često puta govorimo treba nam ovo, treba nam ovo. Ne. To dolazi kasnije. Međutim, ono što je najviše potrebno za ovu našu davu danas, jesu samo iskrena srca. Samo ihlas prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ništa drugo. Nego da čovjek, ja tako, pobrine se za sebe i kaže koliko ja mogu da učinim za Allahom, jer lašanu vjeru to će učiniti. Kada se nađu iskrena srca, al ljudi će, ili Allah Đalešanu će dati da ljudi ulaze u Allahu Đalešanu vjeru. Međutim, dok mi pod navodnicima vodimo neku možda davu, a naša srca su bolesna, da se upitamo da li će Allah Đalešanu dati ljudima da se povedu za nekim čija su srca bolesna. I zato ponovo kažemo, vjernik u sebi uvijek gleda, tako da kažemo, opravdanje. I znate možda, je neko čuo, spominjali smo nekad primjer jednog šeha iz Indije, šeha Muhammeda Ilijasa, rahmetullahi alaihi. To je bio jedan šeha koji je bio osnivač onog džemata koji je danas nekad navrat, koji se zove tablik džemat. Normalno ovaj džemat ima, tako da kažemo, neki opaski na njega i tako dalje, vezao za njihov vjernik i tako dalje. Međutim, ono što je pojenta jeste da navodimo, navedemo ovdje primjer, ovo osnimača ili ovoga šeha, to je bio šeha Muhammed Ilijas, jedan alem iz Indije. Ovaj čovjek je bio ono što bi se reklo prosječan alem, ne sad neki veliki alem, ali da kažemo čovjek imao je znanja i bio je, ako Bog da, iskren i bio je muhlis. Taj čovjek, draga braćo, kad je pričao mucoje i nije mogao da kažemo normalno da ima neki govor, da ima onaj, da govor, nego šta god ti da, da, da se obrati, mucoje. Kada je počeo davu, on sam u jednom mjestu tu u Indiji, historičari i geografi da kažemo razišli su se koji su ti ljudi vjere. Pa jedni kažu to su muslimani, drugi kažu to su hindusi bogami, drugi kaže ima i muslimana i hindusa i stvari pomiješali su se pa su pola muslimani, pola hindusi. Taj čovjek kada je počeo da poziva ljude u tom mjestu, našao je da praktikuju samo dvije stvari islama. A to je bilo da su sunnetili djecu, a drugo da su zamotavali svoje mrtve u čefine. Znači samo te dvije stvari islama. I taj šej kad je našao I kad je šta počeo da im govorio, samo govorio, mašallah, kako ste vi dobri ljudi. Kaže, vi praktikujete sunnet poslanika. Kaže, vi vašu djecu sunnetite, vi vaše mrtve zamotavate čafine, Allahu ekber. To je bilo tada. I na takav način čovjek jedan je počeo davu. Danas, kako je stanje u tom mjestu? Ja sam čuo dvije informacije. Jednom je pričao jedan čovjek koji je bio tamo, kaže da danas nema kuće ni jednom u tom mjestu, a da nema hafiza Kur'ana. A drugi kaže da teško možeš da kad iđeš ulicom tog mjesta da staviš ruku na nekog, a da nije hafiz, Allah veđa lešanu knije. Ali šta nije čovjek ovaj bio neki govornik, da je tumačio ovo, da je tumačio ovo, nego šta? Samo iskreno srce. I zato prva stvar, ono što je nama potrebno, i zašto čovjek tako da kažemo, da se uvijek vraća na sebe, jeste da li se ima iskrenosti. Da li se ima iskrenosti. I zato je tako znamo? Koliko sam? Koliko sam? Koliko? Pa ćemo brzo završiti, hoćemo što. Jedna osnovna stvar jeste, koja mora da se nađe opet u čovjekovom srcu, jeste nada. Šta? Da se čovjek uvijek nada, da će mu Allah Đelešanu popraviti hal, da će mu oprostiti grijehe, da će primiti njegova dobra djela. Jer može li čovjek ikada, ima li se li tako nekada dijela, čovjek može da kaže za sebe, evo mašla, jučin Kur'an i klanja mašala, i otišao sam na hađi, i musallija sam, i hađija, i, i tako dalje. Međutim, može li ikada da kaže, eh, meni je Allah Đalešanu to jedno, jedno, jedno, jedno, jedno malo djelo primio. Jedno subhanallah koje sam rekao, jedno alhamdulillah, da mi je to Allah Đalešanu primio. Ni jedno jedino djelo koje se učinio, ne, možete Allah, ne možeš reći da ti Allah subhanahu wa ta'ala primi. I zato ako se prenosi jednog od salafa da je govorio, kaže, ja kada bi znao da mi Allah Đalešanu jedno subhanallah primio, kaže šta? Kaže, ja bi poželio da umrem. Jedno subhanallah. Da mi Allah Đalešanu primio, ja bi poželio da umrem. Međutim, ne znam jesam to možda uradio iz rijaluka, jesam to možda uradio iz ovog, jesam, namaz koji obavim. Jer tako traži se od nas da šta? Da imamo pet vakat namaza. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o našem uspjehu, kaže, kad eflaha al mu'minuna alladhina hum fi salatim hašion. Uspjeli su vjernici, oni koji su svojim namazima skrušeni. Znači ne samo namaz, nego se sada od tebe traži iskrušenost. Mislim, sam tako skrušenost? koja će biti u srcu. I da kažemo koliko čovjek se raspituje za svoj namaz, da li mi je ga Allah Đalešanu primio ili nije. Da li sam bio njemu skrušen ili nisam. Jesam li još mogao da budem skrušen ili nisam li tako dalje. I zato kaže jedan od selefa, kaže 30 godina smo se umarali u namazu, pa smo 30 godina odmarali u namazu. 30 godina smo se umarali, jesam li skrušen, nisam li skrušen, nisam li, pa kaže, tek poslije toga je došlo, ono da kažemo, malo bolje stanje, da je čovjek možo, mogao primijetiti, da je hajde da kažemo donekle iskušen. Ali umorili se, da kažemo donekle, u svojim namazima, boreći se sa sobom, boreći se sa svojim nefsom, boreći se sa tim da li je čovjek iskušen. I tako da kažemo da Međutim, onda, kada upravo ovi srčani badeti ne budu u čovjekom srcu, onda da kažemo, namaz postaje samo jedna forma. Klanjaš, međutim, kopuo ti ili se sredinio na ruku, nekako isti osjećaj ostaju. Nema čovjek poslije toga kad preda selam da se osjeća boljim, da se osjeća ljepšim, da se osjeća raspoloženim i tako dalje. Ne, nego sve to. Zbog čega? Sve to što nema oni stvari u srcu na kojima se temelji ibadet. A govori Ibn Kajim da je to šta ljubav, da je to strah i da je to nada. Ja tako, da sto trije tri stvari. Da čovjek, na primjer, e, svaki čovjek u svom srcu ima ljubav. I svaki čovjek nekoga voli, jel tako? Međutim, koliko se čovjek zapita sa samim sobom, kolika je moja ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima, eno, imam onu knjigu što je prevedena, je tako vrt zaljubljeni, nekako se tako zove, Raudatul Muhabbin, od Ibn Lukaima. Ibn Lukaim toliko govori o ljubavi, kako čovjek, je normalno, hoće da skaže kako čovjek treba da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, isto tako na i način dozvoljena ljubav prema ženi, prema uh, ovom, ovom i, i tako dalje. Međutim, pogledajte. Ibn Lukaim kada govori o ljubavi i kada daje definiciju ljubavi, kaže da je to bedhluke l-međhudi fima jurdir habib. Da je to ulaganje tvog napora da bi zadovoljio onoga koga voliš. I onda Ibnul Kajim govori o tome načinima e, do, e, kako dolazi do ljubavi čovjeku u srcu. Pa kaže da to mogu da budu osjećaj, obi, obični osjećaj koji, će, koji, će, koji se pojave u čovjekovom srcu. Kaže ili da to bude uzrocima, da imaju neki uzroci koji dovedu tako da kažemo do čovjeka da nekoga voli znači voli ga rad ovoga, voli ga, voli, voli ga prije svega rad toga što vidi neku korist u tom osobi koju tako da kažemo treba da voli. I onda poslije toga govori kako ljubav može tako da kažemo da oslijepi čovjeka i ne zna šta da radi. Kažemo tako da ta ljubav normalno kako hala ljubav, tako isto je haram ljubav. Jel tako i nekada mladić kad se zaljubi, gotovo oslijepi ga ta ljubav i ne zna šta radi. Znači nema ovo što osjećaja za one harame koje radi. Zbog čega radi te ljubavi? I zato jedan mladić došao jedne prilike Sejid ibn Musejebu, onom poznatom tabiinu. I taj mladić htio da uči hivs Kur'ana, da uči Kur'ana pamet. Međutim, zaljubio se. I sad kad se zaljubio, odmah se desio belaj. I dolazi mu i u stihovima mu kaže, kaže, ja sejide tabiina wal barara nesitu fil aški surat al bakara. Kaže, o gospodine, pobožni i pravednih ljudi, jel ovaj tabin Sejid ibn Musejib, kaže, u ašku ili u ljubavi sam zaboravio suru Bekre. Često se zaljubi odmah šta? Suru Bekare zaboravio. Međutim, mi kažemo da ta ljubav koja ima uzroke, da ona isto tako može, ima uzroke koje ga vode ka ispravnoj ljubavi. A to je prije svega ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da čovjek vidi, znači radi čega to treba da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Radi ni'meta blago e, upute radi ni'meta zdravlja radi ni'meta ovoga radi ni'meta ovoga radi ni'meta ovoga i tako dalje i sve se više i više što razmišlja povećava njegovu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i onda ta ljubav kada zaslijepi čovjeka čovjek zna samo da radi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio čovjek zna šta, samo da radi ono što je Allah naredio i da se ostavlja ono što Allah dželle šanu zabra znači iako će se pojaviti šta ljubav možda prema nekom stvorenju međutim, tvoja ljubav prema Allahu dželle šanu je veća i ona sve to šta tjera od sebe. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kada u suri Jusuf, evo brzo ćemo završiti, kada u suri Jusuf govori o Jusufu alaihi salam i onoj ženi koja ga je pozvala onaj zinalu, jel tako da učini. Šta Allah dželle šanu kaže? Kaže, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Kaže, ona je njega poželila. A i on je nju poželio da nije vidio dokaz od svog gospodara. ovdje postoji dva mišljenja kod Mufesira, da li je Jusuf a.s. kako nju poželio ili Pa jedan dio Leme kaže, on je nju poželio, jel tako, zato što poslanici imaju straz i svi drugi, on je nju poželio, međutim, onaj dokaz koji je vidio od svog gospodara, bio je jači, tako da, šta da ne odeka ka njoj. A drugi dio Leme kaže, on bi nju poželio da nije vidio, ali pošto je vidio, nije se nikako šta, našo, nije se našla ta želja, ili ta volja da počinu. Međutim, Ibn Kajim kaže ispravnije mišljenje, da je Jusuf a.s. nju poželio. Da je kao čovjek, kao postanik koji ima prirodu čovjeka, jer tako to strasti, on je nju poželio. Kad je vidio onu ljepotu. I kaže Ibn Kajim, kaže kada bi htio da napišem knjigu o vrijednosti ovog događaja, kaže napisao bi knjigu. Kaže kad bi htio da napišem koliko pouka i poruka ima on događaj Jusufa s ovom ženom, da napišem knjigu, kaže ja bi napisao knjigu. I kaže, na primjer, navodim Ibn Kajim, ovdje bio šta, bio je Jusuf, ali i sam sa njom. Znači niko nije bio. Kaže wa ghalqat al-abwab, ona kaže sva vrata pozatvarala. Kaže Jusuf ali Yusuf alejsalam bio stranac. Čovjek kad je u svojoj čaši al tako, neće neke gluposti da radi. Međutim, kada je negdje u gudu, kaže, hajde bogati, niko me ne zna. Ja tako. Kaže, Jusuf Ali Isra Mode, šta nije bio u svojoj čaši, mogo je, da, da kažem, učini, niko ne zna šta je učinio. Pozatvaralo vrata. Bila lijepa žena, na velikom, od velikog ugleda, od velikog položaja, jel tako? Šta još govori ovaj Ibn, e, Yusuf Ali sada bio mlad, Ja tako ona, baš ono kad su strasti jake. Međutim, kaže, i on je nju poželio kao čovjek. Međutim, ona, dokaz koji je vidio od svog gospodara. A šta je taj dokaz? Ispravno je mišljenje da je to onaj dokaz koji je vidio u samom sebi. To je najstepen ihsana. Da obožavaš Allaha Đalešanu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on mi vidi. I šta ova ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, šta? Kako čini da čovjek šta? neka me poziva ova, neka me poziva ova, neću se nikada odazvati. Zbog čega? Zato što je moja ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala puno veća. I zato, na primjer, ova je puno stvar važna za naš omrit. Jer često se puta desi, čovjek ono je zna, na primjer, da je to haram, da ne smije, nada se i tako dalje, međutim, opet se dešava. Međutim, kada pored svega toga se nađe ljubav, jer kaže Srf, kaže primjer čovjeka i kao primjer ptice sa glavom i dva krila. Glava i ljubav, a dva krila su strah i nada. I kaže, ako nema glave, nema osnove. I tako onda kada se nađe ljubav, čovjek kaže subhanallah. Zar moja ljubav prema tom nekom stvorenju može da bude veća nego ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Veća prego onome koji je stvorio nebesa, koji je stvorio zemlju, koji je ovoj koji. Jer čovjek čisto puta, jel tako? Ponosi se zato što poznaje nekog tako i tako. Naprimjer da kažem, zna rekog razbojnika u gradu, on ti kon, on ti se zna s ovim, s onim i drugim, kao se kaže budalama. Pa čutim, kako čovjek da se ne ponosi, ako je rob, Allaha subhanahu wa ta'ala. Koga on zna? I zato hadis u termizi od Ubej ibn Kaaba kaže da su došli mušlici poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekli mu unsub lana rabbek. Rekli mu o Muhammede daj nam srodstvo tvoj gospodara koga ti obožavaš. Da čovjek je tako onog za kojeg se veže, kaže pa on je taj i taj, on je taj i taj, iz te familije. I dolaze židovi i kažu, da reci ko je tvoj gospodar, komu je otac, komu je majka, komu je ovo i tako dalje. Ko je on, da vidimo sa, kome se to vi klanjate, sa čim se to vi toliko ponosite. Pa kaže, kad su to došli upitali, Allah subhanahu wa ta'ala objavio, قل هو الله Allah je الله Allahu samet, Allah je samet. Šta znači samet? prevodi se kao sejid gospodin svi se ljudi njemu obraćaju svojim potrebama. Znači, tijeli ili ne tijeli, obraćaju se Allahu Đalešanu. Vjernici, ne nevjernici, obraćaju se Allahu Đalešanu. Lem jelid, valem julet. Nije šta rodio, niti je rođen. Valem nekum lahu kufman ahad. I niko nije sličan poput njega. Ha? To je tvoj gospodar kojeg ti treba da voliš. To je tvoj gospodar kojim se ti kanjaš. Radi kojeg nešto činiš, radi kojeg nešto ostavljaš. Ko? I zato kaže, Kurtubi, kaže, ovdje imaju dva osob, dvije osobine, koji se ne spominje jedno drugo majet, a to je da Allah ehad i da on samed, da je jedan. Znači nema mu niko sličan, jedno en, jedan jedin, a drugo je samed, da se svi njemu obraćaju. Imaš bilo koju potrebu? Brat se Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači to je ono, kako da kažemo, ta ljubav, kada razmisliš o uzrocima te ljubavi, ko je taj koji ja treba da volim, vidiš da to Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, draga brać, onda dolaze mnoge, mnoge druge stvari. A fala Allahu djelala šanuhu. Mi smo ovdje se okupili, šta? Išala da to provedemo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se koristimo od ovoga, da se koristimo od onog, da vidimo da povećamo te naše bratske veze, da po, poboljšamo, da kažemo, naš odnos prema našem gospodaru subhanahu wa ta'ala. I da kažem, evo sad će stvarno biti kraj, neka nam jedina inšallah i ta'ala bude pouka iz svega ovoga, da moramo da što više uložimo napora, da što više naučimo o našoj vjeri sad bi jednu posebnu temu otvorili, možda za nam poseban ders. A to je da vidimo koliko ima propisa koji su, što se dešava sa nama svakodnevno, a koje mi možda poznamo ili ne poznajemo. Neki dan kad smo, jel bila ona emisija na nabi vezano za propisi braka, razvoj brak, tako da ljudi mašala zovu, je li razvoj ženu, nije li razvoj ženu, ili ovo, ili tako da je. Koliko su među nama poznati propisi da kažemo braka, sklapanja braka, na koji način biva ono velija što vas zaljubi, načina na koji čovjek može da razvede svoju ženu. Ja tako? Kako može da razvede svoju ženu? Je li razveo možda svoju ženu? Ja tako da ne znam. Ako je redo, rekao idi materi, idi svojima, je li je razveo, nije li je razveo? Da kažemo, dosta tih propisa koji se tiču za nas. Mi smo malo neke ove stvari preskočili. Jer nismo im dali važnost koju treba da im dam. I zato neka naš najviše ulaganje našeg truda, prema onome kojeg volimo, neka bude da naučimo njegovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da naučimo šta nam je naredio, šta nam je zabranio, na koji način da obožavamo svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I da znamo da od ovakvih drsova, da kaže ovi opšti drsova, ama nema nikakve fajde. Niko nije naučio islam tako što je došao neđe na Vlašić, čuo neko, neko predavanje i rekao Allahu akbar, ja sad znam kako da obožavam svog gospodara. Ili ako je što ovdje na nekog što pre... Zapamtite, od ovakvih predavanje ovdje se vjera nauči. Ovdje mi možemo samo da posjetimo jedne druge, znaš, ono smo malo skrenuli, pa boj se Allah, džerme, džehenne, ovo. To možemo samo da posjetimo. Međutim, vjera se uči u halkama. Vjera se uči da kažemo svaki dan. Vjera se uči da kažemo, aha, otvorimo knjigu, evo moramo naučiti ove stvari fika, aha, da, da pređem. I svi znamo, nije to, ne mora poznavati propise braka, samo neko ko studira u Medini, ko studira u Kajru, ko studira, neko to mora znati svaki musliman. Da sjednemo, a, da vidimo šta kvari abdest, šta ne kvari nama, jesam li ovo naučio, nisam li naučio i tako da. Znači, mora to da se nađe kod svakog od nas kao pojedinca. I zato učenje vjere ništa nema, da kažemo, preće od toga i, neš, i samo da nam kaže svega toga ako ništa bude pouka to, إن شاء الله نسمع سوكريس أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر يا سسجا وكم الله